Ander, gozen etxera! Ez, emazioa bai, ez dut ezaguten, ez da nire ama! Makeako jostakin taldeak emanik, umez urz, antzerkia! Ninu zu serafina Miguel Gorri, nik nire putziko txipia bilatzen dixit! Ostegun untan, behatzi untan! Karrika untan ikusia izan ditaikela, errandauta xie! Makeako gelan! Serar moko Makeako jostakin taldeak ostegun ontan emaiten duen antzekiaren itzenburua beraz ume zurtz, behar jokolari zurtzineska mutiko bakar bat, gaia emazte burgez bat bizida bere alabarekin, eta guna Mutiko tipi bat, sartzen dela hien etxean, egan ez ez duela etxerik, ez duela surik, ea ba haiekin atxikitzen alduten, eta horren ondotik ginen emaste bitxi bat, bere bila, egan bere aurra dela, eta honek burua doi bat nahasia duela, problema da, gertakari bera, errepikatuko dela, bizpailu egunez segidan. Zer gote da afera hau, beharrik delako eh, emazte burgesorek ukaindu bere bi auzo hastialen laguntza, gaxus eta mailus, biek baitute inkesta ere manen eta denargituko. Bai, zer nahi duzu? Baina, mintzazite, nola duzu izena? Ez dakit. Nola ez dakizula, non dituzu zura itamak? Ez dut aitamik. Baina non bizizira? Ez naiz zo Nola ez zirela horroit? eta aktoreden idoia etxeberriak presentatzen dauku taldea, erakusterat emanez, zaintzineko emanalditik eh, izan direla, kanbiamenak talde hortan. Joan den urtean eh, ziren eh, mutikoak joan dira, urtzi urte baino gehiago baituten, eta gazte batzu dira, beraz horrein taldea gaztitu da, eta behatzi gira. Andienak emezortzi urte ditu eta txipienak behatzi urte. mutiko, mutiko bakar bat bada, itxasuko bat. Eta, mutikoa, gustatzen da, hainbeste nesken ortean, artean? Gustatzen zira, Iban? Ez biziki, zumbiten izbaila. Egazo, Luxi, zu gustatzen zira, zure berria baitzira? Bai. Eta, zer gustatzen zauzu? Aina ikustea. Aina ikustea, bakarrik orteko luzira? Ez, gozatzeko. Gozatzen duzu zure jola? Bai. Zer da zure gola, Luxi? Eh, nolako eh, neska da? E, eh, tetaklak bat naiz. Tetaklak? <laughs> Bai. Hori antzerkian ez bizian? Ez, ez. Eh? Ez. <laughs> Iroia? Beraz, ni antzerkian uh, ama familikoan iz, eta nire lanaren gatik arazo lagiak ditut, nire eguneroko bizian. Katin eta mire? Be, uh, fean, uh, hauza gira, eta fean, aizpa gira. Ezpak gira eta ingesta egin, egiten dugu eta... Egunan Samantha, zer berri! Egunan mailuz eta gasuz, fitxik deus berririk bakarrik laneko tenore dutala, barkatuko duzue! Badakigu ez direra gure aferrak, eh? Eta ez dugu segurki gure sudura, berzean historioetan sartzea maite, e eh, mailuz? Ez, ez, ez, ez, Ja, ja, segur ez ez gaxuz. Zuk madi? Uh, e, ni triste bat naiz eta ene uh, e, mutiko txipia bilatzen dut. Egunan handerea, ni nusu serafina Miguel Gorri. Ez nusu ezagutzen hain segur, ezagutzen duzu behereko kartxera. Behereko kartxera? Ez ez, ez ezagutu nahi ere, han dena buame. Niango anusu, etxez, etxez nabilasu. Nik nere putiko txipia bilatzen dizit. Hemen txen ostion, emaste bat inda bere eserka baizik eta bere amasela. Bainan, zer duzu historio hori, ninusu bere ama, nolako emaztea zuzun? Ba, emaste elegantea, eh? Ba, zu baino elegantago, bainan hori ez duzu difisila. Aina, zuk zeiten duzu. Meni kontxita niz, zamantaren etxiko neskatu niz. Eta ba, oso mintzatziko manera bitxi batez? Bai, bai, dena setan egiten dut. Ixe, xe, xe, xe. <laughs> Bonjour, madam, Edi, je, zuk ortofonista honbat behar zinuke. ikusi duzu zeten horrea den, askarian nia horrek zerbitzatu izan duten alabari. Bisekletaren erta, silatu saut. Berriz, joan den aldean, berriz takurua zinuen, eh? Joan den astean, gibelekoa zen, aldeuntan, haintxinekoa, baduzue gomita, nor duzue potiko xarmanta hau? Sebas! Se? Sebas du esena? Ez, sebas, sudura ez bestean aferetan xar. Amaia, zuk zeiten duzu? Ofelia egiten dut eta emazte eh, mistirotua naiz. Agur, handerea, ni Ofelia! Ofelia nola? Horrek eh, ez du importik. Elgar ezagutzen dugu? Ez dut uste, nire semearen bila dinan usu. Ah, zure semea da! Ez da, galdua! Are, Ander, gozen etxerat! Ez, emazioa bai, ez dut ezaguten, ez da nire ama, ez dut aitamik! Atxing nezazu zurekin! Alo, Ander! Are, emazu eskoa? Ez, nahi dut emein egon, zu ez dakin hor ziren! Ander, geldi zure komedia! Segur zira zure aurra dela? Ba, ebisanda! Zure dantxa? Ni Andrea naiz, eta Samantaren uh, eh, lehango laguna niz. Aspraldien ez nuen ikusia, eta berriz uh, naiz, eta bat ditut uh, eh, arrazain onak, hortarako. eta hi, Iban, zerriz? Hume sortza, sartzen naiz Samantaren etxan, karrikean bizi bainiz, eta nahi dut aterdi bat. Ez, eldut zulekin joan nahi! Bale handeak gozen etxerat. Ez, emazioa bai, ez dut ezaguten, ez da nire ama. Makeako jostakin eman emanik, umez antzerkia. Ninu zu serafina Miguel nik nire putziko txipia bilatzen jisit. Ostegun untan, behatzi untan. Karrika untan ikusia izan ditaikela, erran dautasie. Makeako gelan. Zerrar mokustasikina! Zerrar